Hij zei, prinses, je twee voeten is baie mooi in je sandalen, jou jepe lijkt soos je wele wat de ambachtman gemaakt het. Je nalkie is soos een ronde bak, vol kraaie wijn, je lijf is soos een hoopkoring met bloemen rondom. Je twee borsten is soos twee jong tapokies, soos die tweeling lammers van een gassel. Je nek is soos een toering van die voer, jou oor is soos die damme by die stad gespond, soos die damme by die poort van Bad Rabim. Janees is soos die toering op die Libanonberg wat naar die stad Damaskus kyk. Jacob is soos die Karmelberg, Jaware is soos die kleren wat konings dra, die koning hou aan om daarna te kijken. My liefste, jij is baie mooi, baie prachtig, jy het baie dinge wat ik kan geniet, jy staan so reg op soos een palmboom, en je borste is soos trosse dadels. Ik het gedink ik wil opkeem teen die palmboom, ik wil sy trosse dadels plek. Je borste moet voor mij wees soos trosse drijven, je nies moet rijk soos appels, je mond moet smaak soos goeie wijn. Zij zei, dit is soos wijn wat vloei naar die man vir wie ek lief is, wijn wat zachtjes vloei oor die lippe van mensen wat slaap. Ek behoort aan die man vir wie ek lief is, en hij verlang na my. Sy sê, kom, man vir wie ek lief is, kom ons gaan uit die stad, kom ons gaan slaap in die dorpies. Kom ons gaan vroeg na die wingerde, Kom ons gaan kijken of die veneetstok een nieuwe blare kry. Kom ons gaan kijken of die blomme opgegaan het en of die granaatbome blom. Daar gaan ek vir jou wijs hoe lief ek vir jou is. Sy sê, die liefdesappels ruik baie lekker. Waar is baie lekker vruchten voor ons dier, nieuwe en ou vruchten? Man vir wie ek lief is, ek het dit vir jou geberre.